Egun hun behazale erriutsu mandoka berhezi bat, eta hotako ba ezun hola grane batetan txartu bagina bezala kutsa zaharen ara idekitzea eta hantik elkidutugu be igan saioetako artetxo zumaite, bestiak beste eta bereziki egun ainara plazaola goekin izan zela eta grigi otsesko hortaz solas egin zeikun Charles Bidegen agertuko zaiku hau hatik eh, kutsa zaharetik bildu ezten soli batekin aipatuko beiteiku olen eta junengia araberiz Laurent Jue lankidiak ekarri zeikun kantoe komendio batetat hoi dateke egunko utxu mandoka salbu espenekua. Salbu espeneko guwe utxu mandoka juntan, aleike batuko gia ohi den bezala, charles bidegainekin, edo charles bidegainik zer diot, bai, charles bidegainekin, bai, bai, bai, untsa mintzoniz, eta egin garaiak dutugela eta olentzeroz elhiak bihikatuko teizku. Charles Bidegain Kise Seeds. Charles Bidegain egun hon, ez tekat Bidegain ala Bidegain zuina dian? Berdin da. Eh, berdin da, bat bestia. Eta zerrekin? Egun Olentzero, egun berri ipatu baitut, eta Olentzero guai badak eh, Olentzero testolegian ez du oindikan pernoa loren eh, totia arrasartu, bai honako terriketan mintzat. baina, bon, ez, Ikusten da alere, alde batetik eh, haren izena olentzero ez du garbi ikusten zer den, aro, <clears throat> dudar irabe aro da mm, memento bat, eh, somaite egun, somaite aste, hori, baina olen ez dakit. Oden, bestale, ere muaren alitik, guai ikastolak edatzen du hori, eta likuan hitzetan, Olentzero eskolerrian, han eta hemen, edatu da ikastolak eh, aro hartan entzuzen egiten dituen bestengatik. bestenez lehenik, eh, lesaka inguruan, Nafarro, Dipuzkoako mudetan eta antzen ezauna, eta ikusten zen hori zela dizon bat, ibiltzen zena, kantuz, iduriz eh, ez edaten zaren, deienetan edana zen eta jo eske eh, induruan. Eta horrean, leku batzutan horre esatik, horre esan eta omen, tximineita eta iatik esakzen zen eta... Dektatzen dena, deienetan lotua da suaretin. Sua edo, errandote daten duela, baina leku anitzetan itazkina, itatxero bat da, eta ibiltzen da behaz dena belz, orzat suri-suri, eta anitzetan egiten diote, behaz, onontzora, onontzaro, bedi hori, nun dut, arrein hori, eta arreina da, moskor dudare da ez. Edo, larraunen egiten zuten, behaz, zituela, irubehun eta irutanoi bedi, zehiz alatik, behaz, behar behar, urteat, eh, behitu, unen beste, ez dakit eta zer nahi izaz, deitzen dute ere olentzere enbor, eta olentzere moskor, olentzere mokor, arreztatik mokor eta moskor lotua den, moskor den, mosten den zerbait, xutik eroten ez dena ez dakit. Ba, bada lotura er, erurra zurarekin. Eta hemen ere bai, e, bazen xubilaro, oa ez dakit anitze egiten den, Eta sumila bailurrin da alako dionaraldean aipatu baitut pierrota e, eh, lujaren ibiltzen zen trunko bat. E, tarrokak eta motorrak eta deseiteko, baina uakten eta larri baren siularo egiten zuten eguberri induruan, ibiltzen ziren etxez-etxe, eh, hartzen, eta erreten zuten elur ua, bazela bat, eta haren uh, hautsa bazuela bertute, eta bereziti erreten zen esne sartzea bazutela behiek, eta horren kontra baliatzen zuten. ez bada alde batetitzu, bada alde batetit egurra, eta iduri liute behaz eguberri geristinu tu zela, baina bestalde ere e, eh, eguberri ordezkatzen ahalduela diende bat, persona bat, behar bada, uh, eh, salbaia edo ematen du mitologiatik edo uh, eh, etorzen dela. Eta azten pundu tipi bat, nunbait olentzero detzen dute, zuet xibotarrez detzen metu zue hori kuxo, erren nahi dut, baratzetan ezartzen den besti, besti den zerbait, omen eta izitzen baitela, lortza baitela soriak. Eta olentzero hori da leku batzuetan hori detzen dute, behaz, badu alderdi nola erren behar da basa, pixka bat, e, eh, eluberrik ez duena. Zea, eh, junez kazunavek eh, zione bai hor egura mintzo behiz, e, basela lehenagoztek atnuiz, ohidua hoi, esartia... Eguberri gaia ekin edo hola, guk deitzen dugun txukibel, enbor handi bat, eta ba, ba, ba. E, ordezko zerbait izan haletzitekelan egia baita eta egunak musten, e, labirtzen eta. Ba, ba, dudari erabe, erun hartako eta badu bertute. Eta lekuan nintzetan alako erritu zerbait egiten zuten. Gero, mm -hmm. paskoz ere bai, eh, baina paskoz hori da gintuaren, Nizu eh, Kristoren berpistia eta bada, baina eru berriz, natibitatez ere bai. Suat badu bertute berezi bat. Ta gentil mundia je lotzen diela zumaitek, beno, nork zertakin hoi bestedek? Or, bai, xeru rasti, baina hor, itzorretin, zuzenti, istut ikusten, eta bereziti, Bon, olez, olen, badira, gauza nintz, eh, karo barojak eta bestek idazten dute, enetako ez da ez dut ikusten zer den, lehenbiziko elementua. Badu kanto ebate bai hori bilten meitia eh, eh, Gipuzkoan etxezetxe bai. kantuz olez, olez bai. zerbait? Bai, hortako, hortako, baina ez dakit aski den, hori, zeren olen zero da bat, bada, bada onontzaro, badira forma anitz, eh? Mm -hmm. dena enetako, kanpotik ikusita, da nola zabaldu den fitea. Eh? eta berizitea endaian, eta Edin dute gauza bat, kasik eh, jaltzen jaltze eta euskal munduak bizka bat du berpiztu. Mm -hmm. Ez duk aski zen eta omen uh, eh, Perro Noel hoi uh, Coca-Colak sortzuk litzatekian zerbait baita? Ha, ah, bai, barakiru, Basela San Nikolas eta Perro Noel hori operazio nola komerziala izan dela eta jakasta izan du, baina bat iru noiz nahi eh, sohzen aldela, hua ez duan beste hartzen, gauza bera eh, eitera entxea zen dira, nola da, alouenetin, hartzen du ez du hartzen, Untxa, mhm. ba, gu egonen gela gue eh, horrentzeroekin ordi noraikoan. mandoka! mandoka! Lauren txitsegoa ingue lankidia eguen e, utsu mandoka sai huntako ba, kolaboratzaile taik bata dugu. Arra henki jiten betzaiku kanto eskentza edo proposamen heli batekin bizpahio aldikal. Hunanun egun batez zerekin jintzeikun. Zerekin jintzeikun. bombe oekuan be kantuen haitia eman aldian izena ikenen, nolaz baitea yutsu mandoka, eh? tzama Nikola, hau pifo azar, ataton? Babena gogo eta batetik horra. Ah, Ale, ah, espikezak. Bon, ordean, eh, kantua duk eh, arraineri himnoa, eh, duk morau kantariaren eh, azken kantoia, eh, eh, berriki plazaratia, eta haste untan entzundiat, eh, ez dakit du irakurri, Kantabria eh, golko hortan eh, bi enpresa handi nahi zutiela uh, nola ikerketak egin ikusteko petrolioa bazenez. Egia Eh? egia, bai, bai, bai. Eta horrasi zaite bila enguatzen, enguatzen, mena, ez duk posibleko, mena. Ez duk posible, ez duk hori egiten alkoa. sobera lan <laughs> duk. Eta gio, bai, baitan pentsatzen dugu po, eta... Eta bon, berdin izan entuk beti jende zumbait horren uh, uh, justifikatzeko. Eh? Uh, aldi horoz, horako uh, sede zuzuak badielaik edo bitxiak edo hala, uh, animaliak, uh, ekologistak batuk horren kontre edo erritak zumbait horren kontre altsatzeko, bena beti batuk horako uh, sedeen justifikatzeko prest dienak. Euskal eh? herrian eba, ez, euskal herri hipotetiko horrek ikandezan be beautonomia energetikoa eta zer nahi egiten aldiak. Ba, ba, edo fracking edo nahi dukan guzia edo o, zerbait ontasuna bade eh, Beti badia eh, horren justifikatzeko, horren balia eh, zea justifikatzeko presdienak. Mm. Geo, geo zea, e, hiko pentsatzen, oi pentsatzen aldean, amene dei, ah bai, mena nule ginen dek hiko ordin eta lan ilagiteko, Behala, mena ez gira lan edo <laughs> utziko diaulana edo uniez, edo... Hala, e, e, ageriko, ageriko, mena... Hala, mena, ene bibian nik ez teat pentsatzen, edo zuen gauza egiten aldiela, e, sistema pitili hori irana horrazteko. Hala, ordean... Arrainenik, zer? Hala, ordean, arrainai, himnoa, E, eginen dugu, e, entzunen dugu, bai, muhrau kantagidea emanik. Ah, Bulaz beteik. Hala, eta gura gainak. Kantu Txikiak egingo ditut patrikan gordatzekuak Beatzen artean irristatuta estatuta garraion publikokua Eta gartzen bat dira hongi Eta aurratzen bat dira hobetor Beti berandu heltzen direnek era eramatekua eramatekua Garbi gailuetan erabiltzeko kantua proposa. Errepideko nola naiko paisai eskuz kateatuak Ustezko errudunen batxak Errugabe entzako polka Isilpekoak baina gerian otorduekin barneratzekuak Baneratsen Opera berrera bilgarria kausoko kamika kaserta La beldigabeko kantak maskotarik ez duten entzak. Memoria ere itzali eiten da ez dugu Enbat behar Beste dozena kantutan Arrainen zako Inoa 1.000 doka, 1.000 doka, 1.000 doka, hasi denetik kolaboratzaileak izan dutugu, haietaik bata ainara plazaola deitzen da, ela sindikateko kide eta sindikatu horren barnean, ga, beste gizabatetako garapen edo bizitzeko mane eta arduratzen da, ingurumen ungumen arloaz, garapen iraunkoraz, eta haekin mintzatu gia, ebai krisiaz, eta sortzian badakizie ebanka sumait peko errekala juntziela, imobiliar mundian biznes handiak eginik eta azkenian ba lehertu zen eta ekonomiako arlo hau eta zer elkibide, ba zea keia pribatu bat, sos ekin pakatu behar izan zela, eta hoi deitzen zen krizia zerutik joi bazen bezala. Ezberdin tarzunak kokatzen diela edo badiela ipar eta hego aldeko luraldetan krizia dela eta bena ipareko luraldetan ebai jentartian badiela ezberdin tarzunak azpimaratzen zeikun ainara plaza horak mundu ikuspegitik edo egoaldete iparralderen artean badago ezberdintasun bat, bai? E, iparraldea edo aldea beratzena deitzen den hau, gu bizi hau egoaldeko en, bizkarretik edo bizi dain handi batean, beraien baliabideak hartzen ditugu eta beraien e, eskulan merkearen bitartez ere gure bizi baldintzak eta gure bizi modua hobeago edo egin dugu, aztu gabe beraien bizkarretik egin dugula eta zor bat badaukagula, baina eh, ezberdintasun hori iparrego artean eh, dagoena, hemen iparraldean ere badago, gizartearen barruan guk ere ezberdintasun handiak ditugu, badago joera bat, e, aberastasuna eskukutsitan metatzearena, eta gainontzeko geratzen gara, Aldugun bezala aurrera eginez, ez? Lurruntako hego aldian eh, naturak ekarri dutian eh, mineral eta juntarzun gusien berme, do ustiapen hoien berme dela gue untsa izatia eh, agertu gue luraldetat, mila seiehun eta hiutan hoita bian Cristobal Kolon amiketan sartu zenetik espeita taik izan hanko eta afrikako huntarzunen eh, hartzeko, izan eh, lurpeko juntaksunik, baina baita e, luran gainekuak, fruta eta nik dakita ze barazki eta kakao eta holakuak hunat ekarik izan behitia hantik hartuz, kolonialisma hotz nola spait izan dela gue sistema kapitalistaen bizkarrezuretaik bata, natura ustiatu zerran bezala, bena baita, e, hanko langileak, eh, hebenkuak beno, merkeaguak beitzen ebai hoie azpeimaratu zeikun ainara plazaolak. Hau urte askotan emandako lapurreta bat e, izan da. Eta gaur egun, naiz da deskolonizazio prozesu bat eman omen den, ekonomikoki, badaude estatuen arteko hitzarmenak eta oraindik lurraldoia kolonia bezala tratatzea bermatzen dutenak. Eta gehien bat izaten da, bai, naturbalia bideak eh, bertatik una ekartzeko, iparralde edo beratxentzako e, eh, oso baldintza honetan. Eta baita ere, deslokalizazioen ondorioz ere, bertako lan baldintzak merkeak dira, e, sarritan esklautza balintzetan lan egiten duze, eta gu ere hortik onura ateratzen dugu, orduan bai da eskulana eta naturbalia bideak bietatik jarraitzen dugu aberasten. Istiapen hunen helbuietaik da edo helbuia beti habo kunsumitzea. Beti habo kunsumitzea prefosta gue untsa izatiantako beti kunsumitu eta zorionago eginen gutialako ametsa hor, mumbait, elikatzen beita eta ekoizle eta etengabeko kontsumitze kate hau guehunekua dela, untsa izatia deitzen da omen hoi barne produkto gordina ekin nehurtzen dela, famatuik dena produi interior brut delako hoi, Hunek adiarazten du estado baten abeastakzuna zertan den. Benabadia gaizak egunoztakuak taigabe egiten ditugunak eta estienak kuntutan hartzen erandelako barne produkto gordin hunen nehurtzian eta berreziki emaztek egiten eh, dutien lanak zaintza bestiak beste. Ez da neurtzen diruz ordaintzen ez den lana. Enpleguak dira lan ez ordaintzen direna, eta gainontzekoa ba, norberak egin behar duen zerbait da. Zaintza lana adibidez ez da neurtzen. Zaintza lana ere krisian dago. Gaur egun emakumea lan merkatuan berdintasunez sartzea saiatu den honetan, etxeko lanak, historikoki emakumeak egin dituenak, hor geratu dira. Lanera kanpora joan denean nork egin behar izan duri basarritan emakume jarraitu du egiten. Lehen batek egiten zuena, Orain, horrek egiten du eta gainera beste lan bat gehitu zaio. Eta hori, etxeko ekonomian eta etxeko e, iraunkortasunean, zama izugarria da eta sarretan krisi handia da. Ari gara hitz egiten, umeen zaintzaz, nagusien zaintzaz gero eta arazo handiago izaten ari dena, ari, gara hitz egiten, e, ezintasun bat duten pertsonen zaintzaz, bizi osoan neurtzen baldin badugu denok izan dugu behar ba, e, zaintza behar bat. Eta hori ez da inon neurtzen. Hori pertsonala da, norberak bere kabuz egin behar du, ez da sistema publikoak laguntzen duen gauza bat. Sistema kapitalista hau, e, bizigien e, sistema hau ez da eskuzabal edo kutxe den sistema bat helbia, aberstarzuna sortu eta esku, guz, esku gutietan parka usteko. Hazkunde mugagabia aipatzen du eta produktibitatia beti goa aidadin. Hoi arazu bat da, zen eta lurak espeitu emaiten ahal emaiten ahale estina, honeke beha halak mugatuik behitutu, eta produktibitatia beti goa junez nu baizt maragori bat eta heltuko giela, ez da dudaik. Bena sistemak edo sistema hunen zalek baduti eben elkibidiak huna nuin zuin izaten ahaldien. Zer planteatzen dute, bueno, azkundori infinito izateko muga horiek saiesteko, Teknologia. Teknologia da, etorkizuneko jainkoa, denak soluzionatuko du eh, teknologiak, asmatuko dira teknologia berriak ditugun eh, arazo guztiei irten bide emateko. Orain duk ez dago asmatuta, baina badute fedea dena asmatuko dela eta dena soluzionatuko dela horren bitartez. Orduan ez daukagu sistema bera aldatu beharrik. Soluzioak etorriko dira, beraien eh, ustetan. No, lehenik eta behin, ez dute arazoa konpontzen. Hau da, azkundea baldin bada arazoaren oinarrietako bat, azkundearekin jarraitzeak arazoan aurrera egitea da. Eta ondoren, e, beraien tesia ontzat eman da, teknologia horiek oraindik asmatu gabe daudelako. Eta ez daukagu soluziorik e, eh, arazorrentzat orduan, ezin dugu arazo sakontzen jarraitu, irten biderek izan gabe. Ze benetan eh, kaltetuak irtetzen direnak e, sistema kapitalistarekin, gizartea eta ingurumena dira. Ekonomia agintzen dutenak, beraiek dira eta beraiek onura bakarrik ateratzen dituzet, berdin zaie gizartea eta ingurumenean dauden eh, kaltea. Gaizakizia kun balin badia sos egiteko, haragizako trebezia dianen zat, atik ainara plaza olak zion baziela lanbide zumait edo arlo zumait dezagertazi behar zienak. Hasiz armaen industriaikin armaen industriekin zertako, ba, heiotza sortzen behitu, eta gainera arma hoik jabilten dielaik gehienik populazione zibilak diela hunkik, berrezikiago barne emazte eta haurak eta gerla giroa delaik, badakig ebai emazten kontrako bortizkei eta bortxaketak hanitzeze larria gotzen diela, eginozko aktualitatiak hortzaz berri emaiten deiku, eta gainera be, dejagertazi beharriatekian lanbidetan e, ainara plazaoalak ezarten du sos merkatia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 eta sektore horiek benetan gure bizitzarako ez dira beharrezkoak. Ainara plazaolak aipatzen eh, deikun kazino erraldoi hoi zer nahiekin jolasten da. Produktuak, ekoizpen naturalak, lurak emaiten teizkunak, izan kakao edo bihiak eh, erriza eta garia eta ogibihi eta petrolio eta gaz eta nahi dutugunak o, bena luran gainen den espazioe bai, lura bea baliatzen dela kazino hortan. Eta bahitzen lur espazioak azpiegitura eraldoiak eginez edo imobiliare proiektu bu eta bustan gabekuak. Erkotan, baliabide naturalekin egiten dute kasino fiktizio hori. Nekazaritzako produktuekin, badago eh, merkatu fiktizio bat,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 ez da keia hoien O.N. Eh, ebe berri emaiteik edo arduraik ez eta funtsian eh, ezpeita agertu holako trapuza egileik epai mahaien aitzinean usu, sumanahi bekan bat, nuztenka, agertzen da guisin etxasteko haleike justiziak be bidia egiten diala eta justizia denentako bernin dela, antzerki kosia hotx, eta be ala, dantza hunek idu jala duke jeraiki, beti kuntsumitu eta beti iosi eta hortako beti ustiatu, beti funditu, eta funtsian gui ze galteginik zaiku, ba, sinxo-sinxo bide horren jeraikitzia, eta etorkizuna lanian igaitia. Esan behar dagoena da, beraiek e, bultzatzen duten lan eredua dela bizi lan egiteko. Gu, bultzatzen duguna da, lana gure bizitzaren parte bat da, baina da, e, behar ditugun baliabide batzuk lortzeko bide bat, baina ez bakarra, Eta ez hortarako bizi behar garena. Bizitza lana baino gehiago da. Hala, zertan irrentzen den ohizko gue utxuman boka hau mutxa oaikuan eta dagin astekua, ea eh, bentien hoita hamarekua, berkizakua dateke oaikuan, bi emazte dutugu, bekan, bekan zaizkioa gertzen emaztiak gue antenetat, kolaboratzaile gizane haitzurka, haitzurka txerkatzen bagabitza, bena ez da aiza edieitia, mikro baten aitzinean, ez dakit, be jakitate, eh, be pasione, maite dutian gaizetaz, edo maite dutian gaizetaz, hande edieitia, agian, be ez dakit, jutiak aitzina joan arau gaiza, hoike normalizatu xeen dia, ala, dena dena, hoike eranik egiberi hun oerra.